ธรรมะวันนี้ก็มีพวกพี่น้องสิงคโปร์มาปฏิบัติธรรมะด้วย และจะได้ถามพวกพี่น้องสิงคโปร์เคยปฏิบัติมาวิถีไหนบ้าง After the talk today, um, I would like to talk about Dharma. And today we, we have the member from Singapore. And I would like to ask, you are from Singapore. เจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นเวรบัิโกมีปัสติปัสติปัโสติปัฐานอนาาสติโก็กำหนดลมหายใจและพุทโธนี้อย่งที่หลวงพ่อเคยไปถึงกับโกตะวัน โมโมโมก็เป็นการปฏิบัติดูลมหายใจ คนไทยทางนี้เรียกว่าพุทโธบ้างสัมมาอารหังบ้างนักนั่งสองสามบ้างหรืออานาปานสติเรานี่ก็เป็นการดูลมหายใจนะ้นเดี๋ยวอานาปานสติก็คือจิตก็คือเป็นการเบิกก็คือเป็นการพักเบิกเบิกทำคณะด้วย คือการจานดอรมเขาดียังคือคืออาร์เดอร์อินยแลวที่เจอออฟเดนที่เจอสัตว์ที่อบเจอชอคือวิธีที่หลวงพ่อนำมาแสดงหรือนำมาปฏิบัตินี่แหละเป็นวิธีเจริญสติสถานสี่เช่นเดียวกันใน

ความคิดมือขึ้นก้มมือลงยกมือไป เอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้าย เอียงขวาก้มมือคิดตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออก จิตใจนึกคิดให้มันรู้ The way I do things, now is to know the moving b move and forth method uh, the method of breathing and every our movement we have to know and for example move your hands out and slow down your head and turn your head or lift your arms anyway you have to know how to move แต่วิธีนี้ จะหลับตาก็ได้ ไม่หลับตาก็ได้ ถ้าหลับตาแล้วมันมองไม่เห็น ถ้าเราลืมตาอยู่แล้วมันเห็น คือสมมติเราพุทตาเลือดตาแหลกหัว เป็นหน้าที่ของการเคลื่อนไหวเป็นหน้าที่การเจริญสตินะยี่สิขักมีคนเอาโซโซโซอาร์โซเป็นโออาร์แต่เป็นโซโอาร์มีคนอาต Happiness a r อ of our l i v i น g and h a p p i เรา s are o ถ้าหลักหลักตาอยู่แล้วมันเขินธรรมชาติมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเพราะมันไม่ได้พิษตามันไม่ได้หลงลืมมันไม่ได้เหลือตาเลยหัวแค่หลับไว้เวลาพิษหน้าที่ของมัน If you are carrying our eye, you, you are not you are not uh, allow our major moving in and move later. You are not allowed to move by it later. คำว่าเจริญสติเนี่ย ทุกส่วนให้มันทำหน้าที่ของมัน โดยสมบูรณ์ของมันไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติของมันเวลาเป็นสติเนี่ย let it let our body let let ourselves move and work by its nature we have we have not to the individual uh, we have not to just uh, resolve our major in a n เล่าฟังแล้วมันไม่มีในตำราดังที่หลวงพ่อพนี้คือพมือขึ้นก้มมือลงยกมือไป เอามือมา เดินหน้าถอยหลัง เอียงซ้าย เอียงขวาก้มเงลิกตาอ้าปาหายใจเข้า หายใจออก างทีก็อาจจะมีในตำราก็ได้หรือคนที่ยังไม่เข้าใจก็จะหาว่าไม่มีในตำราไม่มีในสติปัญหาตีอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ทีนี้ครับว่าใครพอจะได้คิดนับคอนเทนต์อินเทอร์เน็ตกัคิดในดีอินเทอร์เน็ตคนที่โตแบบนับอันเดอร์แฟนว่าอตจจะดี การทลิกมือขึ้นขั้วมือลงในเพื่อฝึกทีแรกเราไม่รู้จักการเคลื่อนไหว คือมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของมัน เราไม่ได้มีสติรู้ แล้วก็ไปกำหนดลมหายใจอันนั้นมันเล็กเกินไป มันสู้กับคุณคิดไม่ได้ The method of moving the hand is for turning, is the technique of turning ourselves. Observing breath is too, too small, too delicate thing that cannot force, but it, it is too delicate to, to force our thought, to force the thought. It, it cannot อบดีมีโนจะตอบคือมาทำการเคลื่อนไหวทุกมือให้มันรู้สึกให้มันรู้จริงๆ ไม่ใช่รู้ทุกมือเฉยๆรู้ความรู้นั่นคือมันรู้ตามขังตาปัญญาของสัตว์มันจะรู้ แต่อันนี้เราให้มีสติรู้ มันทุกมือรู้มันควบมือก็รู้ ยกมือไปก็รู้เอามือมาก็รู้อันนี้เป็นอิริยาบถใหญ่ๆเรียกว่าเป็นการเจริญสติก็ได้ เป็นการเรียกร้องสติก็ได้ ถ้าจิตใจมันคิดเราไม่ต้องไปมันเป็นคิดให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้ so we have to move our body e a move h hand we have to know when we move but not we know a t ถ้าเกิดเป็นอาตีก็คือถ้าถ้าเกิดเป็นอาตเดทานดีมูดิโนยยังดีมูดิมูดิโน very knowing know the feeling of moving Is not know we are moved or not know that we we move by and by um, thinking or, or not to know by um, not know by concept, but know by feelings. Know the feelings. know the feelings of moving through it, it, it will, this, this is developing of knowing, and the developing is to know the thought. The aim of developing to know thought, not moving. วกพี่น้องถึงจะโตมาที่นี่การปฏิบัติวิธีนี้คือเป็นวิธีที่จะเอาไปใช้กับการทำงานยึดนะคับยึดยึดนะครับอาคาซีดียึดคาซีดีคือ นรรมชาติตาเป็นหน้าที่ของมองให้เห็นหูเป็นหน้าที่ของฟังเสียงจมูกเป็นหน้าที่ของที่จะรู้ว่าเหม็นหอมและการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหน้าที่ของมันเมื่อจิตใจที่มันนึกมันคิดก็เป็นหน้าที่ของมันไม่ต้องฝืนมันแต่ให้มันรู้เท่าทันท่านั้นเอง so you have to let our body and mind death by this murder. We have not to force And our eyes, we have let it work by, by murder. Our ears, we have listened. Our eyes, we have seen. And our mind, we have let it talk. We have not to force or to fight it. ดังนั้นการปฏิบัติวิธีนี้จึงไม่ต้องไปเห็นนอกตัวเราและไม่ต้องไปรู้นอกตัวเรา ต้องให้เห็นในตัวเราต้องให้รู้ในตัวเราสิ่งที่มันมีจริงนี้ที่ทม่ขอพัฒนาที่เป็นจริงนะ to know o u of ourselves it is to know in ourselves to know o u r s e l v what is happening ourselves ดังนั้นการเคลื่อนไหวของจิตใจมันเร็วที่สุดจิต ใจมันนึกคิดไวที่สุดไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแต่จะรู้ได้ด้วยการมีสติคอยดูมันเท่านั้นเองเห็นไหมครับอายุาอายุนานจิตเรียนศาสตร์จิตศาสตร์สมองศาสตร์จิตกานับมีบายอายจิตารโอลิฟโนบายบายทักที่สุด ไปนั่งเจ้าไม่มีการเคลื่อนไหวมันเข้าไปในความคิดพอดีมันคิดขึ้นมา มันก็เลยรู้ไปกับความคิดเลยเรียกว่ารู้เข้าไปในความคิด ไม่ใช่รู้ออกจากความคิดเพราะมันไม่มีอันป็นไว้วิีทำนเกิดคือ what the คือ what the t h ยา g h t we are the p อ o p l e the t h o ดังนั้นจึงมีการฝึกหัดการเคลื่อนไหวของลูกให้ลูกเคลื่อนไหวอยู่เสมอเราคอยให้มันมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของลูกพอดูใจมันคิดขึ้นมา เราจะเห็น เราจะรู้ เมื่อเราเห็นเรารู้เลยส่วนจิตใจมันไม่เป็นตนไม่เป็นตัว มันคิดแยกไปแล้วมันหายไปเราก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของลูกชายที่นี่ So the way of practicing is not sitting n d feel the moving of the body and when the thought arrives you know it and not concern it not interpret not interpret you when when the thought arrives you come back to know the feeling of the body ซึ่งนี้มันมีในคนทุกคน คนไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้น คนจีนก็ต้องเป็นอย่างนั้น คนฝรั่งเศสคนอเมริกาหรือคนสิงคโปร์คนอินเดีย เพราะว่าคือว่าคนเราต้องทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายและมีการเคลื่อนไหวของจิตใจจึงรู้ได้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัย The move, the moving of the body and mind is in ourselves, is in each uh, every nation, every body, everywhere. Is it's the same. We are the same. We have the, the same of moving. We have the, the, the human has, has the moving of body and moving mind. So what, what I talking is, is the universal practicing. ที่เราเห็นของจริงปฏิบัติเพื่อให้รู้ของจริง าของจริงก็ต้องมีในคนทุกคนโดยรักสภาพที่อาจจะวัดสุภาพที่เป็นที่เกิดสุภาพที่สิ่งที่โน้นตัดโน้นเดือดตัดแบบที่แบบที่โอเคอินอาลิโก and every the one who t r a c t i c e will know the goal of time. ที่เราไปเห็นนอกตัวเรานั้นนั้นเป็นของ ไม่จริง แต่มันจริง อย่างที่หลวงพ่อเคยทำมาแล้ว เห็นสีเห็นแสง เห็นผีก็มีนะ เห็นผีเห็นเทวดานี่อันนี้เห็นจริง แต่เป็นของไม่จริงทำไมเราจึงวาเห็นจริงจะเป็นของไม่จริงคือตัวผู้เห็นมันเห็นจริง แต่อันนั้นมันจะเป็นของจริงสิ่งที่ผู้เห็นไม่ใช่ของจริงมันหลอกเราเดียเดียเาเลยเอาเอาใจเอาเอาใจเราเลยปล่อยใจเลยมคือคือใจเนี่ยเรียนเรียนครับคือคือ่าคือคือ โทและจิตและจิตเกิดจากกับอิทธิมาสับวาไอเจวิว because it is the fact that we are free we, we it is the fact that we we saw it but the things we saw is not fact เพาใจของเราดีมันเหลวเราไม่เห็นมันคิดมันคิดปุ๊บก็ไปด้วยมันจะแสดงเป็นผีเป็นสี เป็นแสงเป็นเทวดา เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์แล้วก็มันจะแสดงเรื่องใดเรา เราต้องเห็นตามภาพที่จิตใจมันแสดงนั่นเองทิ่าเ้ียนักตาคิโนเอาซอบโซมีโซดาปีซีไลท์มีพอพาเลยพอโซเฮลอาฮาเซน มันเป็นมายาของจิตใจเราเรียกว่าเป็นกลไกของจิตใจนี่คือมายาออกดิ้นเป็นออกดิ้นมาดิ้เป็นมักมีออกดิ้นมา เพราะเราไม่มีสติคุมมันไม่มีสติรู้มันมันคิดไปแล้วเราไม่ทันเห็นไม่ทันรู้ มันก็เลยจะแสดงให้เราเห็นให้เรารู้ because we are we have no ability to control because we have no ability to to know so it happen and we are don't know when we don't know why it happen so it can happen ซึ่งสิ่งที่เห็นมันมีจริงซึ่งแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริง สิ่งที่เห็นมันเห็นจริงแต่สิ่งที่ผู้เห็นมันไม่จริงแดยตีวัดตีวัดตะเกียงจิตสุดแบบจิตคือจิตสุดแบบแบบเกิดตีแบัดีดีแบบดีต่อตีงบัดีต่อออกแัดตีดบดตะเกียงครับจิตมาแบบมันจึงแก้ทุกข์ไม่ได้ ้าเห็นของจริงแล้วมันต้องแก้ทุกได้ซึ่งเรานั้นมันเห็นแต่มันจะแก้ทุกไม่ได้เลาของให้จริงโดสเสียงสนับโซเดยชอบเปนสนับโซอวตารเตอร์ดับดับดับ มันพุทธศาสนาสอนเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนของจริงเห็นต้องเห็นจริงจริงของที่มีจริงในคน แล้วก็แก้ทุกได้ในคนแก้ทุกในตัวของเรานี่เองเราไม่ได้ที่เราเราไม่ได้พักเราทุกเ h e book can see a า d the book is in ourselves a n s l our problem to control our suffering that is what เราไม่ได้ครับ ดังนั้นที่พวกเรามาปฏิบัติครั้งนี้ตั้งใจทำความรู้สึกตัวและทำความรู้สึกใจ เมื่อการเคลื่อนไหวของโลกกายให้รู้ให้เข้าใจ และบริการเคลื่อนไหวของจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่น ให้เรารู้ ให้เราเข้าใจรู้เห็นเห็นรู้มันคำพูดคำนี้มันเชื่อเชื่อกันใช่ที่สุดมันก็เลยพูดยากยอท e โ l here. you have to set up your mind you know yourself set up your mind in practicing when your body moves you have to know เมื่อเราปฏิบัติรู้แล้วเราจะไปแก้ปัญหาตัวเราได้เมื่อแก้ปัญหาตัวเราได้ดีแล้ว ก็ไปแก้ปัญหางคได้เมื่อเราแก้ปัญหาตัวเราไม่ได้ จะไปแก้ปัญหาสังคมมันก็แก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ตัวเรา เมื่อเราไม่รู้จักวิธีแก้ตัวเราไปแก้สังคมก็แก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะแก้สังคมเห็นแล้วเลยการทักทีจริงยังโซเยอ problem and solve your problem and when you can collect yourself and solve your problem you can collect and you can solve the social problem also if you cannot solve your problem you cannot โสสุโตโลกาเดินทางไปหลวงพ่อจึงหาวิธีให้ทำเรียกว่าหาวิธีสร้างวิธีให้คนทำเมื่อไม่หาวิธีให้ เมื่อไม่สร้างวิธีให้คนที่ไม่มีปัญญามันก็เลยไม่รู้วิธีทำนั่นเองโอ้ไอ I try ว o o เ f e r my m a ่ e u p to the people. วิธีทั้งหมดนั้นเป็นวิธีสร้างสติเป็นวิธีเรียกร้องหาความรู้ ไม่ให้เข้าไปในความไม่รู้คำว่ารู้กับไม่รู้เนี่ยคือว่ามันไม่รู้จริง แต่มันรู้ แต่มันไม่รู้จริงนี่หละสิ่งที่ทุกเห็นมันเห็นจริง แต่ว่าสิ่งที่ทุกเห็นมันเป็นของไม่จริง เอาไม่ขัดทำไม้ไม่ขัดคือ knowledge, to awake the knowledge, the, the knowing. Mm. Mm. ผมจับหลังไม่ได้สิ่งที่ทุกเห็นนั่นจึงกันหน้านั้นก่อนหน้าสิ่งที่ถุกเห็นวิธีอะไรก็จึงได้สร้างวิธีให้เป็นวิธีเจริญสติ เป็นการเรียกร้องหาความรู้ คือความรู้เนี่ยมันเข้าไปในความไม่รู้ แล้ววันนี้เอาความรู้เนี่ยให้มันรู้ ให้มันรู้ความไม่รู้นั้นจึงเป็นการสร้างสติ เป็นการเรียกร้องสติ เป็นการสร้างความรู้ เป็นการเรียกร้องหาความรู้ ให้มารู้ของความไม่รู้นั้น Amen. of, of aware or develop your knowing to, to know what you are unknown now. คือมันคิดขึ้นมาเราไม่รู้มันมันเลยเข้าไปในความคิดเลยมันก็เลยแก้มันไม่ได้ ตอนนี้เราเห็นมันคิดปุ๊บเราเห็นเรามีสติเราก็แก้มันได้เมื่อเราแก้มันได้ทุกคนมันต้องมีอย่างนั้นจึงไปแก้ คนอื่นกระโดดแก้สังคนแก้ตัวเองได้ ไปแก้สังคมก็ได้เมื่อแก้ตัวเองไม่ได้ ตัวเองก็ยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นรู้นั่นพูดยากเดี๋ยวแก้ตัวเองได้ ทำกับตัวเองได้ ไปแก้กับสังคมก็ได้ เพราะสังคมทุกคนต้องการอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่มันไม่รู้วิธีแก้ก็เลยไปสอนกันมันก็แก้ไม่ได้กันเลย n o w y o u t h and o n t know where you are getting to the t h o h and you cannot see how can how can it be developed and h the p a c t i c e the method of practicing i to e e l o p the knowing to know how can you get into the God and because of knowing how can you get into the g o seeing g e t i n t o the God i the way to solve the problem of seeing, seeing the s u e s i o n into the t h o u g t is, correct your problem, correcting your problem. And when, when your problem is correct, you can correct your social problem. วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ต้องไปศึกษากับตำหนักตำรามากเพราะมันมีในตัวคน เพราะตัวคนทุกคนต้องรู้การเคลื่อนไหวของตัวเองเนื้อการเคลื่อนไหวของจิตใจตัวเองถ้าเรามีสติต้องรู้ในขณะที่เราไม่มีสตินมันก็เคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นรูปกายก็เคลื่อนไหวจิตใจมันก็นึกก็คิดแต่เราไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็มันสร้างขึ้นมาให้เราเห็นสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่เห็นมันถูกมีจริงแต่ว่าตัวที่เห็นน่ะมันไม่ก็เป็นงของจริงอย่างที่พูดให้ฟัง คือความคิดเนี่ย มันคิดจริงแต่เราไม่เห็นความคิดอันนั้นที่มันเป็นมาดานั้นเองให้รู้การเคลื่อนไหวให้รู้การเคลื่อนไหวของรูปกายเนี่ย ให้มีสติรู้และจิตใจมันนึกมันคิดให้มีสติรู้ when your body moves, you know. When your mind or your thought moves, you know. ถ้าเราไม่รู้การเคลื่อนไหวของรูปกายนี้ก็แปลว่าเราไม่มีสติบัดนี้จิตใจมันนึกมันคิดถ้าเราไม่รู้ก็แปลว่าเราไม่มีสติแปลว่ารู้ เรารู้แบบไม่รู้มันเข้าไปในความคิดเราไม่รู้ if you if you if you move your body you don't know. If you move your mind, you don't know. You don't know the moving of your body, you don't know the moving of your mind. That is, you are not the narcissistic, you are, you are not the narcissistic, you are not the egoistic. But, but the body and the mind is moved all, all the time. And you know that you go somewhere, you know that you use your hand, you know that you use your hand. But that knowledge is not the knowledge of the topic.อยู่ที่ไหน where do you live สิงคโปร์สิงคโปร์อายุกี่ปีแล้ว how old are you 15 ครับห้าสิบเก้าห้าสิบเก้ามาเมืองไทยเพื่ออะไร uh, Why have you come to Thailand to do meditation explain ปฏิบัติกรรมฐานอยากฝึกกรรมฐานนะคุณเนี่ยอยู่ที่ไหน Where, where do you live Singapore also มาเมืองไทยเพื่ออะไร uh, What is the reason you come to Thailand I've come to learn more meditation under one post guidance อยาก เรียนเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมฐานตามเรียนขออยากเรียนมากขึ้นอายุกี่ปีแล้วบ่อยๆสี่สิบห้าสี่สิบห้าอาหารปคุณอายุกี่ปีแล้วมือัน What is your age 13สก้าสิบามโอ้โหแม่มีศรัทธาดียนรู้ชีวเด็กท่านไหน At what stage are you with your in learning? ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โมโซนี่ครับปีปีปีที่แปดปีแปดปีแล้วมาเมืองไทยเพื่ออะไรวัดไว้ที่คำพาลันมามาอยากปฏิบัติธรรมะคุณน่ะอายุกี่ปีแล้วสามสิบสองสามสิบสอง มาเมืองไทยเพื่อจะฝึกธรรมะอีกคำสุดท้ายนั้นคือ practice n right ทั้งทั้งทุกคนเนี่ยมาเมืองไทยต้องการอยากมาฝึกสติทั้งหมดที่มาที่นี่นักปฏิบัติ all all of you have come because y จะพัฒนา l ั k e to develop now uh, d e v e า o p a way develop yeah, mindfulness คุอายุกี่ปีแล้ว how a r ี่สิบห้านะยี่สิบห้าคุณอายุกี่ปีสิบสี หนึ่งครั้งนั้นยอายุกี่ปีสามสิบสามดีนะเราได้สนใจธรรมะไว้ตั้งแต่เมื่ออายุอย่างน้อย It's good that we're interested in Dharma from the time our age is quite little, that we're still quite young. วิธีปฏิบัติธรรมะแบบหลวงพ่อเอามาใช้นี่คือไม่ต้องนั่งนิ่งๆ His way of practice doesn't involve sitting still. ให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา you should have movement you should be moving all the time you should never you should never sit still you should never be sitting or do you should never be without movement ดังนั้นจึงมีวิธีให้ทำ so in order to be aware of your movement there is a, a method or a technique a technique uh, for us to practice ที่ภาวนาเราทำกันมาอย่างที่เรามาดูลมหายใจอย่างที่ว่า

อันนั้นก็ดีแล้วอันนี้เรามาทำเป็นวิธีให้เราสร้างจังหวะขึ้นมาเนี่ยว่าจเจริญสติ เรียกร้องเอาผมรู้สึกเข้ามาที่ตัวให้มาก so, in this way of practice um, we are developing uh, a rhythmic, rhythmic kind of movement. And the purpose is to create or provide conditions for there to be feeling in our body, to have feeling often throughout the day, to have feeling much more than we normally, much more often than we normally have feeling of ourselves. อันนี้เป็นการศึกษากับธรรมชาติ This is uh, this is studying with nature, studying in accordance with nature. ทุกคนทุกชาติทุกภาษา ทุกเพศ ทุกวัยต้องมีการเคลื่อนไหวอย่าอยู่นิ่งๆไม่ได้ every person uh, whatever their language whatever their nationality whatever their sex wherever and whatever they are they have to have movement and it is not not possible for a human being to be without movement as long as that human being is alive จึงว่าวิธีนี้จึงไม่ให้หลับตาหรือไม่ต้องหลับตา so in this method there's no need to จงเคย and c l เนี่ยบางคนผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องหาวิธีให้ทำ so many of us some of us because we still don't understand we have to look for we look for methods we look for technique we look for a way of practice วิธีคือว่านั่งจับกดธรรมาทก็ได้ จะนั่งพับเพียบก็ได้ จะเหยียดเท้าก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ so we can sit in any way you can sit cross-legged half lotus or you can sit the sideways posture, you can sit in the chair, you can sit in whatever way, whatever way you are comfortable, you can sit. เอามือวางไว้ที่ขาอย่างนี้ วางสองมือขั้วมือไว้ have, have, have your hands resting on, on, on your knees above your knees พลิกมือหัวตะแคงขึ้น ให้มีความรู้สึกตัวว่าพลิกมือหัวตะแคงขึ้น ให้มีสติ turn turn the right hand up feeling feeling that the right hand is turning up ยกมือขึ้นเอาสิให้มีความรู้สึกตัวตามรู้มัน so lift lift up the hand and have have the feeling present in, in as that action is occurring แล้วเอามือเข้ามาที่สะดือเรา ให้มีความรู้สึกตัวมือมาเทียบกับสะดือแล้ว ให้รู้สึกจริงจริง bring the hand down to the middle of the abdomen and having awareness of the movement feel feel the hand contacting with the belly with the abdomen พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้มีความรู้สึกตัวจริงๆ turn up the left hand and really have feeling ยก feeling of oneself ยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวอย่างนี้ให้มันรู้สึกตัวมือซ้ายขึ้นแล้วไหวขึ้นมาให้มันรู้สึกจริงๆ lift up the left hand feeling the left hand moving really feeling เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาที่สะดือให้มีความสัมผัส แนบแน่นให้มันรู้จริงๆ lower the hand to rest on the other hand to really feel that contact as the hands touch เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกเอามาวางไว้ที่นี่ให้มันรู้ว่ามันหยุดแล้วให้มันรู้ทันที lift up the right hand move it up to the middle of the chest and as it stops be be aware that stops really really feel it stopping เอามือขวาออกมาที่ตรงข้างเราที่นี่ให้มันรู้สึกว่ามันไหวออกมาแล้วมันหยุดลงไปให้มันรู้สึกจริงๆริงลดมือขวาลงที่ขาขวาให้มันรู้สึกว่ามันไหวลงมาให้มันรู้เ e e l i n g the movement, feeling it as it's moving, knowing that it's as it's moving, feel the touch. ขั้วมือขัวลงที่ขาขัวให้เรียบร้อยให้มันรู้ช่วยมาแหงนะอินยามโอเดโดอินอ่า a proper state and have knowing know know w h e r เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีความรู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาหน้าอก มันหยุดก็ให้มันรู้อิน y o u l have the feeling of the left hand, and t h e t h u m b moving up to the middle of the chest and feel it. stop. เอามือซ้ายออกมาให้ตรงข้างบอกให้มันรู้ให้มีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ Move the hand out, feeling, feeling yourself. ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้มันรู้ว่ามือซ้ายตะแคงอยู่ที่ขาซ้ายแล้วให้มันรู้ Lower, lower the hand, feel the touch. ขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายเรียบร้อยแล้ว ให้มันรู้ มือซ้ายขั้วลงเรียบร้อยแล้ว ให้มีสติเข้าไปรู้ Turn the hand down back to state of rest and equilibrium, being aware, have, have awareness, have feeling, feeling being form of knowing. วิธีนี้เป็นว่าวิธีเจริญการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้มีสติกำกับตัวอยู่เสมอ this this way practice is a way of developing movement making there be a lot of movement in order to call up awareness to call up feeling and feeling awareness uh, so that we have feeling awareness all the time ดังนั้นจึงหาวิธีให้พวกเราและทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัย ทำการเคลื่อนไหวตามหน้าที่ของการเคลื่อนไหวรูป uh, um, we look for a method a way a technique for people to practice so that they can be aware of the movements which as long as we are alive are happening and so that they can be aware of the movements which are uh, going according to the nature or the duty of the living organism มันพิบตาก็ให้รู้ยังไม่ต้องหลับตา so when the eye blinks we we know that so we don't have to close our eyes we don't have to sit with our eyes closed เลือดซ้ายแลหัวตามันเลือดเบื้องซ้ายแลเบื้องหัวก็ให้มันรู้ the eye looks to the left or the eye looks to the right then we we know เอียงซ้ายเอียงหัวก็ให้มีสติเข้ารู้ when If we lean to the left or we lean to the right, have, have awareness, have feeling, being, knowing. ก้มดีนั่นที่ก็ให้มันรู้ When mm-hmm. uh, we uh, open our mouth or lower our head, we know. ความรู้นั่นแหละเรียกว่าสติความระลึกได้ mm-hmm. This knowing is called sati, which means that we can recollect, we can remember ourselves, we can recollect, we can collect ourselves. เมื่อสติมีกำลังมากขึ้นมา มันจะเกิดปัญญายกผลของการเจริญสติ Sati is uh, has accumulated when there is a lot of sati. Sati has a lot of power. Then it causes the arising of panya, which is intuitive knowing or instinctive knowing, and the arising of instinctive or intuitive knowing is the fruit, the result of the developing of sati. ดังนั้นทุกชาติทุกภาษา ทุกลัทธิทุกนิกายจึงสอนให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา Therefore every religion every philosophy every ideology teaches uh, teaches people to have sati to have awareness f e e a w a r e to have samadhi just h e steadiness of mind the establishing of mind in order to have panya which is uh, our basic underlying essential knowing เดี๋ยนั้นเราพิบตาเนี่ยเราไม่เคยรู้ แต่มันพิบตาพอดีเราเกิดหลุดจากท้องแม่มันก็พิบตาอยู่เสมอ แต่เราไม่รู้ so ever since we we v e b e e n born ever since we are born from the womb of our mother our eye blinks our eye blinks throughout our life but we don't know we're not aware of the blinking of the eye เพราะเราไม่มีสติเข้าไปควบคุมมันจึงไม่รู้ because we don't have sati supervising that movement, a static presence with that movement. So therefore, we don't know. เราจึงหาวิธีฝึกหยาบหยาบคือการเคลื่อนไหวมือก่อน so we look for a method of practice that begins at what is very very rough or very coarse so we begin with a large movement of the hand or movement of the body the legs when we walk a coarse movement a movement easy easy to notice easy to be aware of We're going to s t า r t with subtle m o การฝึกสติต้องฝึกอย่างกลางละเอียด So in uh, training ourselves to have sati, in training sati, uh, we have to train at a coarse level first, and then at a medium level, and then to the subtle things. อย่างที่เราเคลื่อนไหวไปมาจะเรียกว่าหยาบอยู่ไกลๆก็มองเห็นได้อันนี้ So as we As we are moving here in a large way, this is called the course or the rough, the crude movement. You can see with the eye very easily. You can see the movements of the body, the head, and so on. นั้นเราเราพิบตาเนี่ยมันก็ละเอียดเข้าไปเดินน้ำลายก็ละเอียดเข้าไป So the blinking of the eye is a more subtle thing, or swallowing of saliva is a more subtle thing. ดูไกลมองไม่เห็นอันนี้ต้องเข้ามาใกล้จึงจะเห็น So uh, if we at some distance we cannot see those movements, we have to come quite close to someone to see the these kinds of movements the more subtle ones หายใจพ็ละเอียดเข้าไปก็คิดตา คิดตาจยากก็หายใจในการหายใจต้องไปดูใกล้ๆจึงจะเห็นจึงจะรู้ว่าคนนั้นมีการเคลื่อนไหวเพราะลมหายใจ So the breathing, breathing in and breathing out is more subtle than the b l a t k i n g of the eye. The b l a t k i n g of the eye is rougher. So we have to come very, very close to someone to see the breath going in and out, see that there's breathing going in and out, to see the, the movement of the breath. ส่วนจิตใจที่มันนึกมาคิดมองไม่เห็นเลย คนอื่นไม่รู้ จะรู้ได้แต่ผู้ที่มีสติอย่างสมบูรณ์เท่านั้นเอง The mind that thinks cannot be seen at all. Nobody can see that, and unless we have sati, u h sati very well developed, sati in a, in a right state, then we won't know the movement of the mind. จึงว่ามีวิธีให้ฝึกสติอย่างอย่าง อย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไป so therefore we have a method of training s t u d y that is initially coarse coarse or large and then medium and then subtle นั่นคือว่าให้ไม่ให้อยู่นิ่งและก็ไม่ให้หลับตาให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน so therefore don't sit still and don't close your eyes but act a c c o r d i n g t o the nature yourself, the nature of this organism, this nature is That is, when you, you sit still and close your eyes, you are, you are compelling yourself into a situation that's a certain unnatural situation. In this kind of practice, we don't use that. Uh, in this kind of practice, we, uh, uh, we stay in accordance with nature. Now, nature is stillเมื่อมีสติมากขึ้น so when sati increases and increases and increases and we have feeling we just have feeling ผมรู้สึกมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นก็คือสตินั่นเอง as the feeling increases and increases and increases we have feeling more and more often and that is sati feeling and sati a r e the same t h i n g อันความรู้สึกกับสตินั้นมีเปลี่ยนแต่คำพูดไอเดียวกัน สติกับความรู้สึกเรียกว่าไอเดียวกันแต่ว่าพูดคนละคำกันเท่านั้น s a t which is translated as <clears throat> mindfulness or awareness, and feeling. And The only difference is the two words, and it's the same thing. หลวงพ่อเป็นคนไทยจึงมาพูดตั้งแต่ผมรู้สึกเท่านั้นเองเรื่องสติไม่ค่อยได้พูดเพราะมันเป็นภาษาบาลีหลวงพ่อ is Thai so he speaks about feeling doesn't speak about sati very much because feeling ความรู้สึก is a Thai word sati is a Pali a technical a scriptural word so he uses the everyday language uses the word feeling ผลของการทำความรู้สึกนี่มันจะมีปัญญา s the result the fruit of doing doing having feeling of doing training ourselves to those feeling more and more often the fruit of that is the arising of panya the arising of knowledge อันตัวสติกับตัวสมาธิสมาธิก็แปลว่าตั้งใจ ตั้งใจที่จะรู้มันพิบตา ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่รู้มันทุกนับสติ and samadhi s a m means setting up the mind or establishing the mind establish the mind the mind is established or stabilized steady to know the blinking of the eye and if it's not steady the mind is not steady then you don't know the blinking of the eye ยังเรากำมือเหยียดมือรู้ แต่ไม่มีสติ ไม่มีสติกับคล้ายๆ คือไม่มีสมาธินั่นเอง so we can as we close our hands, um, we, if we don't have sati, we don't have samadhi. It's the same thing. That the mind isn't set up, the mind isn't steady in what is present, and so we, we know, we, in a sense, we know, but we don't have, we don't really feel it. So sati and samadhi are very very similar, very close together um, like very very close and panya is another matter ปัญญาคือมีรอบรู้เมื่อเรารู้สึกตัวก็เรียกว่าเรามีสติมีสมาธิ means uh, knowing. It means complete knowing. knowing, like walking around something and knowing, knowing it from every angle. You know it completely. When we, if we move our hand like this and we feel it, we know it, then that's called having sati, having samadhi. And if we don't feel it, we don't know it, then we have no sati, we have no samadhi. เมื่อไม่มีความรู้สึกปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันยังไม่สมบูรณ์ so when we have feeling panya can arise but if we don't have feeling panya cannot arise because uh, it is like trying to get a, trying to drink water out of an empty glass ทำให้มาก ๆ ไม่ใช่ทำน้อยนะทำบ่อยๆในขณะเวลาเราว่างต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา so do do it a lot don't do it just a little so whenever there's free time whenever you have spare time then uh, have feet have movement have a kind of large or rhythmic movement and uh, so you are training feeling ดังนั้นสติกับปัญญานั้นจึงเอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกวิธี So therefore, sati and sanya, feeling awareness and knowing, we can use in whatever activity we do, whatever our work, wherever we are, whatever we're doing, we can bring this, bring this into our life. เพราะว่าให้ทำผมรู้สึกคนทำการทำงานมันต้องรู้สึกมันต้องเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ย ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาคุณจะไปเขียนหนังสือก็ต้องเคลื่อนไหวมืออะไรอย่างนี้ คุณจะไปหยิบของมาขายก็ต้องเคลื่อนไหวมือ คุณจะไปหยิบเอาของเขาไปซื้อของเขาจะพวกเงินออกจากกระเป๋าคุณก็ต้องเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งให้รู้สิ่งเป็นการฝึกสติหรือว่าผมรู้สึกตัวเออ whenever you move there is feeling so you can train yourself to feel the feeling that is there to have the feeling that is present actually be present in your experience and you can do this whatever you're doing when you're writing your hand has to move, your hand has to touch the pen, it has to move. If you're going shopping, your hand reaches into the pocket and takes out the money. You are, in your life, you are moving all the time, there is movement all the time. And where there is movement, there is feeling. And if you feel it, then panya, panya can arise. And if you don't feel it, then you won't, you won't know. วันนี้เมื่อคุณทำความรู้สึกตัวกับสภาพทุกอิริยาบถแล้ว ปัญญาไปว่ารอบรู้มันจะรอบรู้มันก็เกิดขึ้นมาเหมือนกับเราปลูกผลไม้เราเอาพืชเอาเม็ดผลไม้ไปไปฝังดินไว้ นานๆความอบอุ่นหรือความเย็น พืชอันนั้น มันได้สัดส่วนมันจะมันแตกดอกออกผลเป็นต้นเป็นลำเป็นเม็ดให้เราได้กินมัน่ว่า when we have f e e l i n g about s o m e uh, continuously. We have it constantly in whatever our movement, whatever our posture, whatever our movement. Then that is the condition for the arising of sanya. And that is like uh, planting a seed. And when the conditions are right, have developed, then that seed will come up out of the ground, will grow up. ดังนั้นจึงว่าวิธีนี้จึงทำได้ทุกชาติทุกภาษา จะถือศาสนาไหนละที่อะไรก็เอาไปใช้ได้ฝึกได้ทุกคน so this kind of practice anybody can do it it's got nothing to do with your religion or your ideology or your, your sex or your culture your nationality uh, if everyone moves as long as they are alive and every every person whatever their whatever their culture whatever their ideology they can train themselves to be present to to have feeling present in แกขอให้รู้ภาษาคำพูดกัน และให้รู้วิธีการกระทำของกันและกันเท่านั้นเอง so uh, the important thing here is to know the la- language in common so we can communicate and to know the way of practice อย่างที่พวกพี่น้องสิงคโปร์เนี่ย มาศึกษากับหลวงพ่อก็ตาม หรือหลวงพ่อไปทางโน้นไปให้พ่อคิด ไม่รู้ภาษากันแล้วก็ ทำไม่ได้เรื่องเคยพูดกับพวกคุณบ่อยนะ ถ้าไป หรือพวกคุณมาก็เคยพูดบ่อย หน้าที่ของพวกคุณจะมาศึกษากับหลวงพ่อควรให้รู้ภาษาไทย เล็กๆน้อยๆก็ยังดีมาก a n ว um, when people come to Singapore it would be very good if they the note in time. We, we don't know very much, just know just a little bit. That would be very good. เพราะหลวงพ่อพูดแล้วจะได้รู้ภาษา So, um, so then when Lungpo speaks, then you can understand directly. หลวงพ่อจะไปเรียนภาษาพวกคุณมันไม่ไหวเพราะหลวงพ่อคนมีอายุมากแล้ว So Lungpo cannot. It's, kind it's not really possible for Lungpo to learn English because he's old man now. ดังนั้นจึงว่าอยากให้พวกท่านเนี่ยได้ทำ จเจริญสติหรือทำความเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวผลมันจะให้ได้มา รับในปัจจุบันชาตินี้ทุกทุกคน so uh, if we if each of us um, develops a t i practices developing sati practices uh, feeling movement then um, we can get the fruit and get a result in this lifetime every every person ผลของมันนั้น คือความทุกข์จะลดน้อยไป เรามีทุกข์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่เมื่อเรายังไม่รู้ เมื่อเรามาทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจนี้ความทุกข์มันร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นจะลดน้อยไปอย่างน้อยที่สุดก็ต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ so the the result of practice the result of practicing dharma is that suffering dukkha diminishes reduced so uh, at the beginning we have suffering 100%, uh, because, because we don't know. And so if we practice awakening ourselves, practice awakening the mind, then suffering reduces, dukkha, the burden, our burden is reduced. At the very least, 50%. percent So if we if we do it really, if we really do it, then the whole 100% of dukkha, the whole of our burden can be thrown off so the important thing is to understand the teaching the significance of the teaching and to uh, and to know the method of practice know the method of practice มันมีเทคนิคการกระทำที่แรกต้องให้รู้การเคลื่อนไหวของรูปกายนี่ก่อน so the technique here is uh, at the beginning to know the large movements of the body รูปกายของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติ รู้เรียกว่าความรู้สึกตัวนั่นเอง so our our body uh, will be moving and whatever way it moves uh, we can have sati which means to feel ourselves เรียกว่ารู้สึกตัว ตื่นตัว เป็นใหญ่ในตัวบังคับมันได้ so, uh, this is called feeling ourselves awakening ourselves and therefore we can control we can we can be in charge of what is happening สิ่งที่มองไม่เห็นคือจิตใจที่มันนึกคิดก็ให้มันรู้สึกจิตใจนึกคิดให้รู้สึก so what what รู้สึกจิตใจมันคิดแล้วก็เป็นใหญ่ในตัวมันคิดบังคับตัวมันคิดได้ so what we can't see is the movement of the mind so you n e e d to feel the movement of the mind, And you can feel the mind moving, you can feel the mind thinking, and when you can feel the mind thinking, then you can control it, you can c o m e l l it, we can uh, we we r e not under its power. เมื่อเราเป็นใหญ่ในตัว เป็นใหญ่ในความคิด เป็นใหญ่ในจิตในใจเราแล้วเราก็ต้องบังคับมันได้เมื่อเราเป็นใหญ่กว่ามันก็ต้องบังคับมันได้ So when we are present in that we are in charge of that or so when we are when we are not as when we're not bigger when we are, not bigger than the thinking mind when we are smaller than the thinking mind then we can't force we can't push it around we can't control it or control it like a a small person trying to uh, control a very large person it cannot be done อย่างนี้เรียกว่าการฝึกสติก็ได้ หรือว่าการทำความรู้สึกก็ได้ หรือเรียกว่าสติประฐานสี่ก็ได้เราจะพูดยังไงก็ได้เพราะเป็นเรื่องสมมติ where you can call this a training sati training sati or you can call it developing siyama you can call it the four s a t i p a t a n a the four uh, uh, bases of awareness You can call it whatever you like. because whatever you call it is just uh, not